Okay, so uh, I will just need to ask you for a favor, which is I will ask you to wait 30 seconds maximum here uh, while you are waiting. Okay, take the opportunity to take some pictures. You can take as many pictures as you want. I need to go over there because I have a couple that has just arrived and they will join us to do the touring. Two Kielce. Witam wszystkich serdecznie, dzień dobry. Odcinek 39 podcastu Lubię, kiedy pada najwyższa chyba pora zacząć. E, dzisiejszy odcinek będzie taką luźną kontynuacją odcinka 37, odcinka poświęconego Portugalii, odcinka poświęconego Porto. Dzisiaj też będziemy mówić o Porto, ale o Porto, o Porto wpłynie, o winie Porto, o winie E, nieco mocniejszym niż inne wina. Zatem e, może na początek powinniśmy zrobić sobie tutaj coś takiego, aby nam się lepiej rozmawiało. O, tak, teraz, teraz jesteśmy gotowi do nagrywania odcinka. Nalałem sobie tutaj nie herbaty, nie nie, jestem dorosłym człowiekiem i chyba nie muszę maskować się tak jak inni brodaci podcasterzy, którzy popijając tam różne trunki mówią, ściemniają, że piją zieloną herbatę. Tak nie jest, ja nie piję zielonej herbaty, ja piję wino, wino dosyć mocne. I o tym właśnie winie chciałem dzisiaj e, z Wami porozmawiać. Zapraszam na taką małą wycieczkę do portu ale zanim zawitamy do piwnic winiarni, chciałbym tutaj zadedykować ten odcinek wszystkim nie do końca anonimowym podcasterom, alkoholikom, czyli tym wszystkim, którzy bądź to mają e, na podłodze salceson, bądź to mają tak głośne klawiatury swoich komputerach, że słychać ich niemal w całej Europie oraz wreszcie tym, którzy budzą się rano następnego dnia, odkrywając, że to wszystko salsa Moi drodzy, znajdujemy się teraz w winiarni Grahams, bo wiadomo, Porto i okolice Porto słyną z winiarni, z wina Porto głównie. E, z tym, że wino Porto wbrew pozorom nie jest wytwarzane w Porto, a wytwarzane po drugiej stronie rzeki, czyli w Villa Nova de Gaia. I stoję teraz w pierwszej sali, w której nas puszczono, aby czekać na naszą kolej, gdyż wycieczki zielone są tutaj na, e, na grupy jakby językowe. Są osobna grupa dla Francuzów, osoba dla, osobna dla Anglików, może nie tyle dla Anglików, co dla ludzi mówiących w danym języku. No i tak podzielone grupy czekamy na więcej, bo angielsko mówiących osób znalazło się tylko trzy razem z nami. Więc czekając na naszą kolej, zostaliśmy poczęstowani winem. Spróbowaliśmy z Kasią wina białego dry i wina białego sweet. No i teraz czekamy na naszą kolej. Dookoła tutaj wielka sala, przykryta fajnym dachem drewnianym. Dookoła jest gablota z wystawionymi winami z różnych roczników. Są to chyba wina, które powstawały od początku istnienia e, tej marki, czyli, czyli marki Graham. I pierwsze wino, które tutaj widzę, mm, datowane jest na rok 1870. Są tu wina... Ciekawe, ile to wszystko jest warte tutaj. Taka jedna gablota, na pewno straszną masę pieniędzy. Sądzę, że no, mnie, nie było stać na, na tą najstarszą na pewno. Podejrzewam, że na te, na te nowsze też nie do końca. E, I tak wzdłuż gabloty jestem w roczniku 1963, 1970, 1975 i akurat jak na złość mojego nie ma, czyli 1976. Myślałem, że znajdę butelkę, która jest yy, moją rówieśniczką. Niestety, niestety jej nie ma, jest następna, 1977 dopiero. Hmm, troszkę, troszkę mi smutno się zrobiło z tego powodu, no ale to nic. To nic, bo jestem po dwóch kieliszkach wina, które ma zawartość alkoholu 20%. Czeka nas za chwilę wycieczka po winnicy. Może nie tyle po winnicy, co po, po piwnicach, w których wino Porto jest składowane. No i jak mówię, jesteśmy po degustacji dwóch rodzajów wina Nasza wycieczka zbliża się właśnie. Widzę, że zebrała się grupa, odpowiednia ilość e, osób mówiących po angielsku, więc idę już teraz do, do Kasi, gdzie rozpoczniemy naszą wycieczkę. Na razie. moi drodzy, to było nagranie archiwalne sprzed niemal roku. Tak, tak, wtedy właśnie powstał pomysł na nagranie tego odcinka. Wtedy też miałem przyjemność zawitać do piwnic firmy Grahams. No miejmy nadzieję, że ten odcinek będzie tak jak, tak jak wino, że czas potraktuje go e, dobrze i że, i że wyjdzie mi nieco lepiej niż gdybym go nagrał na gorąco. Dobrze, tyle tytułem e, wstępu. To moje archiwalne nagranie było zrobione troszkę pod wpływem już dwóch kieliszków bardzo mocnego wina i, i to było słychać, wydaje mi się. Ja, ja tam słyszę już nieco, nieco zgięty głos, nieco mm, procentów w tym głosie, ale miejmy nadzieję, że mi to wybaczycie. E, na początek może zanim powiemy coś konkretnego o, o Porto, wypadałoby chyba powiedzieć coś o historii samego wina, bo historia ta jest dosyć niebanalna. Y, wbrew pozorom wino, choć jest rdzennie portugalskie, nie zawdzięcza swego powstania wcale y, mieszkańcom Portugalii, wręcz przeciwnie. Pamiętacie zapewne, jak parokrotnie wspominałem w moim podcaście o, o takiej wzajemnej niechęci Anglików i Francuzów. No otóż wino Porto też wywodzi się <laughs> z tej właśnie antypatii. Początki wina Porto to właśnie wiek XVII, to właśnie wielki konflikt francusko-angielski, kiedy to Francja nałożyła embargo na swoje e, dostawy wina do Anglii. Także Anglicy, którzy do tej pory lubowali się we francuskim winie, nagle zaczęli odczuwać jego gwałtowny brak. W związku z tym postanowili uniezależnić się od e, francuskich dostaw, e, ale nie w taki sposób, aby uzależnić się od innego dostawcy. Postanowili wziąć tym razem sprawy w swoje ręce i sami zacząć hodować wino. No niestety wszyscy wiemy, jak, jaki jest klimat w Anglii i jakie, jakie tam są możliwości hodowania winorośli. Niestety Anglicy na tym polu zdani byli na, na porażkę. Postanowili poszukać odpowiedniego miejsca, za granicą, czyli, czyli w, w miejscach, w których e, hodowla wina była e, nieco bardziej popularna. E, próbowali swoich sił w Hiszpanii, ale Hiszpanie to bardzo dumny naród i raczej niechętni byli. sprzedawaniu ziemi Anglikom po to, aby oni tam sobie hodowali swoje własne wino. Anglicy poszukując e, kraju, który zgodziłby się z nimi współpracować, trafili wreszcie na Portugalię. Portugalię, która od e, bardzo dawna była znanym w świecie producentem wina. Portugalia zgodziła się na współpracę z Anglikami, no i tak zaczęła się historia wina angielskiego produkowanego w Anglii. Z tym, że nie było to jeszcze wino Porto, było to zwykłe wino, które Anglicy e, tam właśnie w Portugalii wytwarzali i sprowadzali statkami do Anglii. Jak się pewnie domyślacie, podróż taka nie trwała zbyt krótko i zdarzało się często, że w beczkach, które w Portugalii wypełniano drogocennym winem, w Anglii po odbyciu całej, całej tej podróży znajdowano ocet winny. A działo się tak dlatego, że w beczkach w dalszym ciągu zachodził proces fermentacji i Próbowano e, kilku metod, aby ten proces powstrzymać, aż w końcu e, angielscy kupcy, którzy no, ponosili spore straty na winie zamienionym Fozet, doszli do wniosku, aby drożdże, które w dalszym ciągu fermentują, po prostu zalać, upić w trupa i już. Postanowili dodawać do wina brandy, czyli mocniejszego alkoholu również pochodzenia winnego. No i tyle. I to cała historia Porto. Do dzisiaj Porto wytwarzane jest właśnie w ten sposób, że do wina w pewnym momencie fermentacji, aby je zatrzymać, w pewnym ściśle określonym momencie fermentacji dodaje się właśnie, właśnie brandy. To alkohol! Największa trucizna! To przekleństwo zawieszone gdzieś między prawdą a złudzeniem. Brak mi ciebie więcej nie. historii wina Porto, a no teraz może zanim wybierzemy się na wycieczkę z przewodnikiem po piwnicach y, winiarni Grahams, y, wybierzmy się jeszcze w górę rzeki Douro w jakieś 130 km na wschód od Porto, gdzie mieszczą się winnice, w których y, powstaje wino Porto. Winnice te położone są na dosyć trudnym terenie, bardzo, bardzo zróżnicowanym i przez to właśnie niesprzyjającym uprawom, jakimkolwiek uprawom właściwie, no ale jest tutaj bardzo korzystny mikroklimat dla rozwoju e, winorośli i dlatego tam właśnie powstają najlepsze szczepy, z których właśnie potem wytwarzane jest wino. E, dawniej wino e, wykonywano w ten sposób, że w okresie zbiorów przez cały dzień ludzie zbierali to winogrona, zbierali to winogrona w, często 40-stopniowych upałach, nosząc na plecach kosze, które też waży, potrafiły ważyć od 40 do 50 kg. A po całym e, dniu takiej ciężkiej pracy przychodziła pora na deptanie tego wina, na deptanie tych winorośli, co też trwało około 3-4 godzin. I tak wyglądała taka torżnicza praca przy produkcji wina. Dzisiaj tą pracę wykonują często maszyny. E, marka Grahams szczyci się tym, a właściwie opatentowała urządzenie, które pozwala im zachować charakter wina deptanego ręcznie, właściwie powinien powiedzieć nożnie. Wina deptanego nożnie jest to taka specjalna prasa, która inaczej niż w innych firmach, w których tłok tej prasy do, do miażdżenia winogron e, zrobiony jest z perforowanej blachy. Tutaj patent Firmy Graham polega na tym, że stopa, która miażdży owoce, wykonana jest z leweksu, z gumy, która ma za zadanie imitować ludzką stopę, przez co wino podobno jest potem nie do odróżnienia od takiego, które jest deptany prawdziwą nogą. Przewodnik tutaj tłumaczył nam, że wino, że owoce tych winorośli nie ulegają mm, uszkodzeniu. To znaczy one ulegają uszkodzeniu, bo to na tym polega, żeby je uszkodzić, żeby je zgnieść, ale nie są zmiażdżone do takiego stopnia, żeby zmieniły swój smak. Y, nie są miażdżone pestki i tak dalej. Wino jest przez to dużo, dużo lepsze. A teraz zaproszę Was do posłuchania naszego angielskojęzycznego przewodnika, który nam powie nieco więcej na ten temat. The wine to be called as port, although it is produced in the Douro, it has to pass through the city of Oporto so that it gets the name of port wine. It, gets, it needs to be aging here. Another thing that I always like to mention uh, is that you have seen uh, a little bit the way that we produce wine in the Douro. It's exactly the same way that we normally use to make wine all over the world. So you have seen it that we use kind of two different ways but it's two different ways, but they have the same purpose, which is to make the best wines. I will, I will explain why. That's the traditional way to make wine, not only here in Porto, but all over the world. It's the traditional trading. And the, fu- the, the fun of this is that the, the food trading, the food, the, eh, the, the, human feet, it will never destroy the little pip or the little seed that you have inside of the grape. If you don't destroy that, you have the best wine in the world. So you go to France, Italy, or Spain, the best wines are always made like that, and it makes sense. The thing is that the Douro, as you can see, is kind of countryside of Portugal, and countryside means that we don't have a lot of people living there. So year after year, it's very difficult, very hard to find people to work and to do this because you have seen it in the video. Uh, although the video, the idea that passes, it's kind of fun, fancy, but it's slightly different because uh, these they normally start to do this at 9 p.m. at night. So they start at 9 p.m. because it's slightly, uh, let's say, cooler inside of the winery. You have about 30 degrees, but uh, they start at 9 p.m. So this means that they have already been working for 9, 10 hours carrying the grapes. And carrying the grapes means carrying the grapes in these baskets, for example. These baskets, they are able to carry 40, 45 kilos. And don't forget that they are doing that under 40, 42 degrees. <laughs> so it's kind of hard. This is the normal, this is the part of the port wine that it's, it's kind of difficult to show here, but with these pictures and with the video, I think that it's the most important thing to show you. It's what it is behind of what you get in the class. That's very important. So in this case, they start to do this at 9 p.m. and they will finish it at midnight, 1 a.m. in the morning. So it's about three, four hours doing this. This it's kind of hard because at the end they will all be drunk because the spirit it's and the alcohol it starts to go up. So they will start to become, let's say, to be uh, to become drunk without even drink the little sip of wine. It's controversial. It's very uh, strange. But this is the traditional way to make port and to make wine. This it represents about 10 15% of our port, especially because we make most of our vintage port wines like this. And I will explain you later what is vintage port. Tak to formalnie bardzo interesujące. Przypominam, trudniejsza ta runda druga, ponieważ dźwięk taki pojawiający się informuje o tym, że odpowiedź była. Jak odpowiedź się powtarza, to pojawiają się nerwy. Jak się pojawiają nerwy, to się gorzej odpowiada, dlatego trudniej. Wino Porto możemy podzielić na dwa takie główne gatunki, na wino białe i wino czerwone. Z czego wino białe możemy mieć bądź to wytrawne, bądź słodkie. A wino czerwone jest zawsze, zawsze słodkie. Mm, wino czerwone też dzieli się na dwa gatunki. Y, na wino Ruby, czyli takie bardzo głęboko czerwone, oraz na wino Tony, które jest, y, kolor jego jest taki bardziej wyblakły, bardziej rdzawy, ceglasty, jest mniej, mniej natężony, mniej nasycony ten kolor. Skąd się to, to bierze, ta różnica w kolorach? Otóż wino oczywiście na początku jest dokładnie takie samo. E, jego kolor ostateczny zależy od tego, w jakich e, zbiornikach jest, w jakich zbiornikach jest przechowywany. Mianowicie e, wino Tony, czyli to jaśniejsze, przechowywane jest w mniejszych beczkach, w beczkach dębowych. Mniejsze beczki powodują to, że wino ma jakby większy kontakt ze ściankami takiej beczki, co za tym idzie, troszkę, troszkę bardziej się utlenia. No i, i to cała tajemnica wino rubi, czyli takie głęboko, głęboko czerwone, przechowywane jest w takich wielkich beczkach. To już nawet nie można nazwać beczkami, to są takie wręcz wielkie, dębowe cysterny, które wysokie aż pod sufit takich piwnic pełne są właśnie wina dojrzewającego do tego, aby stać się winem rubi. A tajemnicę tego, skąd się bierze wino słodkie, a skąd się bierze wino wytrawne, zdradzi nam już nasz przewodnik. Zapraszam. Uh, two types of barrels. You have these huge vats and you have these smaller ones. We use two different types because uh, especially for red ports we have two different families. Uh, the universe of port wine, we have three big families. We have the white ones, we have the deep dark red ones, and we have the tawny. The white is the white family. They are kind of young, they are made of white grape and the white ones we invented them one century ago in order to have a port wine that we are able to drink cold chilled from the refrigerator but the white ones they are fun because you can choose between dry and sweet that in the red ones you cannot all the red ports they are always sweet what what do we do to make the wine sweet do we add sugar do we put some pork <laughs> inside like somebody told me already uh, we add the brandy spirit at the second day of the fermentation process. So if you stop the fermentation process earlier, the wine will remain kind of sweet and it will remain with about 80 to 100 grams of sugar for each liter. So what that's what makes red port always sweet. It's just we stop the fermentation process earlier and the wine has residual sugar. We don't add anything to the wine. That's important. That's why I like to make some questions because people start to think and you start to see all the little puzzles. It starts to make sense. So important thing is that I told you the white ones they drink mostly as aperitif. They are dry and sweet and they are refreshing, easy to drink. The other two families they are rubies and tawns. Rubies they always fit and they always remain in these huge reds because ruby means the color deep dark red color like fruity and if uh, we always leave them in this huge vat, because a uh, wine that it is in such a huge, uh, let's say, vat, it will age really slow because you have almost no contact with the oak and with the air. and the wine, it will remain deep dark red. So the, it's what we want. We want that the wine remains deep dark red, so that the wine remains ruby, ruby color. So the rubies, we always keep them in these barrels uh, or in these vats the tawnies, that's their third family. Tawny means the color of, of the oak, more or less the color that you have over there. I normally point to these, but these they are all dirty, <laughs> so it's more that color. And the tawnies, it's kind of the opposite of that. They are in the smaller barrels, they age faster, they get more contact with the oak and with the air, and they will become more with the character from the oak, okay? That's the concept, okay? Two different sizes for the barrels, two different families, deep dark red and fruity, and these are oxidized. And the thing is that the rubies normally you drink after dinner with cheese because they are fruity. These you drink after dinner with chocolate cake, for example. And as well, the time that you have to finish the bottle, it will change. But that I will explain you when we are doing the tasting. Tyś to czytał? Ja. Ty czytać nie umiesz. Umiem. A przecież tu nic nie napisane. Jakby były litery, to każdy barani łeb to przeczytał. E. Słuchacie podcastu Lubię Kiedy Pada. Nadajemy na mokro. Co jakiś czas zdarza się tak, że zbiory winorośli pokazują się niezwykle udane, niezwykle sprzyjające warunki pogodowe w danym roku powodują, że niektóre roczniki są lepsze niż inne. I te roczniki właśnie przeznacza się na jeszcze jeden gatunek wina Porto, a mianowicie na wino Porto Vintage. Porto Vintage to najlepszy, najlepsze z wina Porto, a zarazem najdroższe. Wino to jest e, wykonywane nieco inaczej niż pozostałe gatunki wina, chociaż jego początek jest dokładnie taki sam. Wino po uprzednim wyciśnięciu przechowywane jest w beczkach przez półtora roku. Po tym okresie przechodzi proces weryfikacji wstępnej. Sprawdzane jest, czy w dalszym ciągu nadaje się na, na to, aby stworzyć z niego wino vintage. Jeżeli wino taką weryfikację przejdzie pozytywnie, pozostawiona jest w e, beczce na kolejne 6 miesięcy, po czym przelewana jest do butelek. I właśnie w tych butelkach e, dojrzewa do końca swych dni. Właśnie w tych butelkach wino przebywa resztę swojego życia. Butelka taka jest zakorkowana i ułożona w pozycji poziomej na specjalnych półeczkach, które naprawdę kosztują kupę, kupę kasy. E, wino takie przechowywane jest najlepiej, jeśli przechowywane jest 15-30 lat, ale jak słyszeliście na początku podcastu, e, wino może być przechowywane równie dobrze i ponad 100 lat. E, butelki zamknięte są korkami drewnianymi, prawdziwymi korkami drewnianymi. Takie korki z czasem utleniają się i pod taką półką z winem vintage widać, że tam jest na podłodze nakapana cała masa tego wina. Niestety tego wina z tych butelek cały czas ubywa, ale korki są skrzętnie wymieniane co jakiś czas tak, aby, aby nie cała zawartość butelki wyciekła. Wino vintage od pozostałych gatunków wina portów różni się jeszcze tym, że nie jest mieszane. Wino vintage robione jest ze specjalnie wyselekcjonowanych winogron wyłącznie z jednego zbioru i nie jest mieszane z innymi rocznikami tak jak, tak jak pozostałe. Takie wino osiągają naprawdę bardzo, bardzo wysokie ceny no, są najlepsze. Wino vintage po otwarciu bardzo szybko traci swoją, swoją magiczność. Należy je wypić w ciągu 3-4 dni, no ale powiedzmy sobie szczerze, kto normalnie tyle czasu trzyma otwarte wino? Now, I will take you over here. This is kind of the... <laughs> it's one of the best parts of the tour. It's where I will be able to show you uh, the king of the port wine. the king is what we call the vintage. Vintage port, it's a type of port. So a type means that it must be, it must fit in a family and the vintage, it is in the ruby family. So it's a deep dark red port that remains in the big barrels that you see over there vintage. It's the king because it's a single harvest port. It, on, it is only made in the best years and with the best grapes of each year. But it's the port wine that remains less time in the barrel, only two years. And after the second year, we bottle the wine without any kind of filtration. So each bottle will have a lot of sediment at the bottom that's why we leave all the bottles in this position. You are going to see that all the bottles are in this position because it's the only port that matures in the bottle with its own sediment, but it's the only one that once you open the bottle, you only have one, two days to finish it. So that's why we call it the king, because you open the bottle in a special day with special people for a special celebration. Okay? <laughs> come, come. <laughs> okay? So. <laughs> That's our vintage cellar. Uh, important thing is that here these are the most, let's say, recent ones, the latest that we have released in the market. So over here you have what we call our baby vintage port. So you have over there 2000 and 2003. Those they are still young although you can st still already drink them. But if you open a young vintage like a 2000 or 2003, those they will be kind of very deep dark red, and you will have let's say the, the, the flavor like red summer fruits. It's very intense, very explosive in the mouth, very tannic, that's the word. Uh, these are wines that you always need to keep the bottle in this position so that the wine matures 100%, but especially because the cork, it will always be wet in contact with the, with the wine. That's very important because you will like this you are almost 100% sure that the wine it will never be corked that's very important so that's why never never never never leave a bottle of vintage standing up like the other ones the king deserves to be sleeping <laughs> okay so always keep the bottle like this very important very so these are younger ones for example uh, one of the most special vintage for grams is the 2000. It was in the top 100 best wines in the world. It was in the position number 9. It's the kind of vintage that we expected in 2102. So 100 years after it was bottled. It is still drinkable and still improving. It's incredibly good and it's the kind of port that we have people from all over the world coming here specifically to get it because it's incredibly good. Uh, yeah, yeah. Uh, that I can tell you at the end. I normally don't like to say the prices because you could be you could have a bad influence. Uh, you know, uh, yeah, because the, the concept that the older the vintage is, the more expensive it will be. It is true, and at the same it isn't. If I tell you that the 2000 vintage, it's almost the same price as the 1970 vintage, which is the oldest that we have here for sale, it doesn't make a lot of sense because it's 30 years of difference, and you, you just have a, a difference in price of 25 or 30 euros. That's kind of absurd. So important thing is that it might change. It depends of the years and the quantity that we have. For example, the vintage from the 80s, they are incredibly good bargains, good values, because in the 80s, people in the world, they were more concerned on, on buying Bordeaux and Burgundy, and they have not bought a lot of vintage port, so we have a lot of quantity. Vintage from the 80s, they are like, those I can tell you, they are about 50, 60, 70 euros, and that's, it's, it's it's money but it's not expensive if you think that you are buying a wine from with 20 25 years old czytam time i epokę pijam tylko balantaina palę winstony dla ciebie mam wintermensy zagraniczne czekoladowe cygara no dobrze pora chyba powrócić na ziemię to by było tyle, jeśli chodzi o historię, produkcję i rodzaje wina Porto. Spożywanie pozostawia już Waszej własnej inwencji. Ja podpowiem tylko, że najlepiej smakuje w plenerze na ławeczce. E, jeśli chodzi o, o dostępność wina Porto, to w Polsce przyznam, że tu w Kielcach miałem, miałem trochę problemów. Zacząłem od... Yy, tyleż oczywistego, co nietrafionego pomysłu, aby spróbować poszukać tego wina w sklepach y, specjalistycznych sklepach z winami. Niestety te sklepy e, raczej mnie zawiodły, nie było tam żadnych śladów wina, e, porto. Dopiero z pomocą przyszła mi nieoceniona na tym polu Biedronka. Tam właśnie znalazłem jedyne chyba wino Porto w Kielcach. Co prawda nie jest to wino najwyższych lotów, e, wino Towny, jakiejś takiej mniej znanej marki. Wino kosztuje tutaj około 25 zł, w Anglii wino, porto. Na, pew na pewno było dostępne w paru innych miejscach, ale ja kupowałem w najlepszym sklepie na świecie, czyli w Aździe. Tam to wino kosztowało od y, chyba 6 funtów. Natomiast co Wam polecam, to polecam y, spróbowanie wina Porto u źródeł, czyli, czyli w Porto. Proponuję przeprawić się przez y, rzekę Duoru na drugi brzeg do Villanowa de Gaia, gdzie można w warunkach jak najbardziej naturalnej dla wina Porto, czyli, czyli bezpośrednio w piwnicy spróbować, skosztować tego wina. Po drodze do piwnicy mijać będziemy statki, które dzisiaj są tylko reklamami, wizytówkami poszczególnych y, marek. Dawniej ty, tymi statkami, tymi łodziami spławiano wino z winnic położonych, jak wcześniej mówiłem, 100 km, ponad 100 km w górę rzeki. Podróż ta bardziej momentami przypominała kajakarstwo górskie niż takie spokojne spokojny spływ. E, dzisiaj wino tą drogę przebywa raczej cysternami, może jest to sposób mniej malowniczy, na pewno bardziej bezpieczny <laughs> i dla ludzi, którzy się tym zajmują i dla wina, które, które dzięki temu rzadko ląduje w rzece. No właśnie, no i chyba tyle, tyle. Wino, jeszcze dodam, że wino tam na miejscu, butelka e, akurat w e, winiarni Grahams kosztowała 8 euro. Ale tak naprawdę nieważne za ile kupimy butelkę, bo jeżeli wino jest y, naprawdę winem Porto sprzedawane pod tą marką, to każda butelka bez względu na to czy kosztuje 20 y, zł, czy kosztuje 5 funtów, czy kosztuje 8 euro, czy jest to wino rocznikowe, które kosztuje już w sekach euro. Każda taka butelka musi mieć banderolkę, musi mieć certyfikat um, Instytuto do Vinio do Porto. No i dzięki temu wiemy, że to wino jest właśnie stamtąd. No i to tyle. Tyle jeśli chodzi o wino. Na koniec jeszcze jedna sprawa. Co prawda najstarsi górale mają problem z pamiętaniem tego czasu, ale ja jeszcze coś tam jak przez mgłę pamiętam. Mam nadzieję, że Wy też coś tam jeszcze kojarzycie. Chodzi mi o, o ostatni odcinek podcastu Lubię Kiedy Pada, odcinek 38, który miał miejsce jakieś 20 lat temu chyba, jak mnie pamięć nie myli. Ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że w ostatnim odcinku zaproponowałem Adrze taką umowę, że jeżeli zacznie nagrywać własny podcast, no to jej podaruję mój zabytkowy dyktafon razem z mikrofonem. No i Adra podjęła wyzwanie, zaczęła nagrywać podcast. Podcast nazywa się Herbata Autopielicy. Bardzo polecam wszystkim, którzy są ciekawi mm, nowych smaków, ciekawi nowego spojrzenia na herbatę na yerba mate, bo o tym właśnie Adra tam opowiada. Ja naprawdę dowiedziałem się paru nowych rzeczy, o których nie miałem pojęcia, bo cóż, herbatę traktuję jako coś codziennego, coś nad czym się raczej człowiek nie zastanawia. A tu Adra odkryła nam zupełnie nowe horyzonty, także zapraszam na jej stronę, zapraszam na podcast Herbata Autopielicy. Adres to herbataautopielicy.blogspot.com no i tym herbacianym akcentem zakończymy chyba dzisiaj nasz podcast. Zapraszam na następny odcinek, w którym szykuję Wam małą niespodziankę. Kiedy on będzie, nie mówię jeszcze, bo, bo pewnie tradycyjnie upłynie trochę wody w, w, w dobro i, i, i, dopiero wtedy ten, ten odcinek się pojawi. Jednak nie zapominajcie o mnie, nie wywalajcie mnie swoich y, czytników RSS. Ja, ja, ja jeszcze żyję, jeszcze nadaję, nie tak często jak kiedyś, ale jestem tutaj, trzymam rękę na pulsie i i już. Także zapraszam na następny 40 odcinek, który będzie troszkę inny niż pozostałe. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że nie zasnęliście z nudów. Mam nadzieję, że ta e, dwujęzyczność dzisiejszego podcastu nie sprawiła Wam kłopotów. Jeśli tak, to przepraszam bardzo. No i tyle. Słuchajcie mnie, słuchajcie polskich podcastów. E, do usłyszenia. Pa! co spieszyć się nam nic nie goni Już nas dookoła słońca Światło, gdy znika, gdzieś dalej się pali do końca Mamy swój czas, po co spieszyć się nam nic nie goni Już nas dookoła słońca Światło, gdy znika, gdzieś dalej niż kto tu był przed chwilą, wyskakuje z 20 papierów.